บุ๊กทูเก้าสิบเดวเดตประโยคคำสั่งสองอิมเปอร์ติฟดวาโกนหนวดอบริเซไปอาบน้ำโอเปริเซ หวีผมปอดเชลไลเซโทรมานะนาโซวินาโซวิเตเริ่มได้แล้วปอชนีปอชนีเตหยุดเถอะเปรสตานีเปรสตานีเตช่างมัน Pusti to. Pustite to. พูดมันออกมา Reci to. Recite to. ซื้อมันมา Kupi to. Kupite to. อย่าหลอกลวงเด็ดขาด Ne budi nikad nepošten. อย่าซนนะ Ne บุดีนิ k a d безобразен อย่าหยาบคายนะ Ne บุดีนิ k a d เนคุลตูรันจริงใจเสมอนะ Budi ู v i j e k pošten. ใจดีเสมอนะุดีอ u v i เ e กฟีน สุภาพเสมอนะ Budi uvijek kulturan กลับบ้านดี ๆนะคะ Stignite sretno kući ดูแลตัวเองดี ๆ นะคะ Dobro pazite na sebe มาเยี่ยมเราอีกนะคะ